هم به جوونشون میگن سگ خود یادت کلامون حمله ور شد یادم با تو سر من خود پس صرف نزن از طرز برخور اینجا نمیتونی بگی بهم برخور مغازه ها میفروشن بهت فخر رو دولت هم اخم و اینجا همه چی واسه خریدنیه از شرف تا عرق وقت نشی الهی بسیجش میگی زندگی She said no. It's okay I'm a friend so. I'm her friend too. بیا ببین کل شهر شده پر تله کل شهر روز و شب پر تله بیا ببین اینجا جنگله آه هر کی که گرد نیست ول نتله <laughs>